İbret al azizim, gel bu devrandan Allah. İbret al azizim, gel bu devrandan. Sana hiç fayda yok, seyrü seyrandan Allah sana hiç fayda yok seyrü seyranda gün olur göçersin tehri virandan Allah gün olur göçersin tehri virandan Ayırma gönlünü emri Kur'an'dan Allah Ayırma gönlünü emri Kur'an'dan Ey aşkı hayır yok fani cihan Ey aşkı hayır yok fani cihanda Gelenler gidiyor bir bir bu handan Allah Gelenler gidiyor imanla Kur'an'a bağlan ki candan Allah İmanla Kur'an'a bağlan ki candan Darende olasın şadan uhandan Allah darinde olasın şadanu handan Allah'a dön zikri evvela Allah adını ismi pakin Pak olur zikreyleyen Her murada erişir Allah diye 是为了。 Söyleyenler çok durur cümle alem Yok iken ol var idi yaradılmışlar gani cebbar idi Var iken ol yok idi insü melek Arşı ferşü Ey azizan işte başlar söze bir vasiyet kılarız evvel size Ol vasiyet derim her kim tuta Mis gibi korkusu canlarda tüte Hak Teala rahmet eyleye ana Kim beni ol bir dua ile ana terk ediler bu duada buluna. Fatiha ihsan ide ben uğruna. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu için, bir cümle Eshab-ı Kiram'ın aziz ve temiz ruhu için şu anda bu Mevlid-i Şerif'i dinleyen bir cümle mümin ve müminatın gelmiş ve geçmişlerinin ervahı için, müellif ve musannıf Süleyman Çelebi Hazretlerinin aziz ruhu için, Hak Celle ve Alel Fatiha. Döner cihan hak diyerek hep melekler zikrederek Döner cihan hak diyerek Hep melekler zikrederek Güldürürken kulunu sen Ağlatırsın hu diyerek Güldürürken kulunu sen uzatırsın hu diyerek ahde vefa Kucaklarsın gel diyerek Seherlerde yaş dökeni Kucaklarsın gel diyerek Kucaklarsın gel diyerek Kucaklarsın gel diyerek Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Amine Hatun Muhammed anesi Olsa defden doğ Abdullah'dan oldu hamile واقدر شدي هفته أيامي لا هم محمد كالمسيح الله مستقيم شكرا gördüm ol Habibin nanesi bir acip nur Kim güneş pervanesi berkurup Çıktı evimden nagaha Göklere dey nur ile doldu cihan Gökler açıldı ve fetholdu zulem Üç melek gördü elinde üç alem biri meşrik biri mağribde dikildi Kabe'nin İldimanlardan kim ol halkın yeği Kim yakın oldu cihana gelmeyi صل على محمد وعلى hem heva üzere döşendi Mustafa'yı birbirine muştular Dediler oğlun gibi hiçbir ol Yaradılalı cihan gelmiş değil Bu senin oğlun gibi kadri cemil Bir ana Baki doldu tamam Kim vücuda gele ol hayrul enam Susadım gayet hararetten katıyım sundular bir cam dolusu şerbeti Lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtiman oldu cismim nura kalp. Gidemezdim kendimi nurdan fal. Geldi bir akuş kanadıyla revan. Arkamı sığadı kuvvetle hemen. نور کر قوت سماوات والزمین صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين آمين اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى برسولك المرتضى أهل قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على وَالْجَمَاةِ وَالشَّوْكِ إلى لِكَائِكَ يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين merhaba ey bülbülü bel cemal merhaba ey Ey gönüller derdinin dermanı sen Ey, ey, ey yaradılmışların sultanı sen Sensin o cümle sultanı enbiya Nuru çeşmi evliya ve esfıya مرحبا أي رحمة للعالمين مرحبا أي سنسين شفيع المذنبين يا حبيب الله bize imdat kıl Son nefes didarın ulaşar kıl Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyin ümmiyyi ve ala elihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi cael bil hakkıl mübin ve

Geldi refre önüne verdi selam Aldı or Şahı cihanı ol Sidreden So. العقل فكرة ما زحالي فهمها الرفع الأطار شاها يتمش بالعجاب نور توحيد أجت وجهي olmuşam Ne muradın var ise idem reva Eyleyen bir derde bir türlü deva Ya ilahi hazretilden hacetim بنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته ben seni bilirim. veda canımız sana layık kullarınla hem demek ehli derdin sohbetine mahramet hem Süleyman'ı fakire rahmet et yoldaşın iman makamın cennete Hakkın Habibini sevgili dostu Hakkın Habibini sevgili dostu Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Anasından destur aldı durmadı Anasından destur aldı durmadı Kabe yollarını geçti boyladı Kabe yollarını geçti boyladı Vardı ol Resulü evde bulmadı Vardı ol Resulü evde bulmadı Yemenlerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Seherde kalkıp ben namaz kılardı Seherde kalkıp ben namaz kılardı Gizlice Rabbine niyaz ederdi Gizlice Rabbine niyaz ederdi Allah Allah deyip deve güderdi Allah Allah deyip deve ederdi Yemenlilerinde Veysel Karani Yemenlilerinde Veysel Karani Ya ilahi kılma bizi dalli Bu duaya cümlemiz diyelim amin Ümmetimden رحمة الله عليهم أجمعين